Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման Հայաստանի առաջին հանրապետություն հարյուրամյա տարեդարձ։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Ուղիղ 1 դար է անցել այն պատմական ժամանակաշրջանից, երբ հայ ժողովուրդը պատմության քարուղիներում երկարատև անիշխան դեգերումներից հետո հերթական անգամ վերականգնեց իր ազգային անկախ ինքնիշխան պետականությունը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մինչ այդ վերջին անգամ հայոց պետականությունը գոյություն ուներ Կիլիկիայի հայկական թակավորությունում, որ հայտնի էր նաև որպես Կիլիկյան Հայաստան, փոքր հայք կամ ուղակի Հայաստան։ Գտնելով մեծ հայկից դուրս, այն զբաղեցնում էր միջերկրական ծովի ափին սփռված պատմական Կիլիկիա շրջանը, որտեղ հայկական իշխանության հիմքը 1080 թվականին դրել են Բագրատունիների շարավիղ Ռուբինյանները, սկզբնապես Տարսոն, հետագայում Ադանա եւ ի վերջո Սիս մայրաքաղաքով։ Ավելի քան 1 դար անց 1198 թվականին Լևոն II մեծագործի թագադրումով Կիլիկյան Հայաստանը վերածվեց Կիլիկիայի հայկական թակավորության։ Շուրջ 30 տարի անց 1226 թվականին Գահան անցավ Ռուբինյանների մրցակիցներին, Հեթումյաններին։ Կիլիկյան Հայաստանը մի որոշ ժամանակ միակ քրիստոնյա պետությունն էր ամբողջ մերձավոր արևելքում։ Իզուր չէ, որ նրան երբեմն անվանում էին քրիստոնյա կղզի իսլամի ծոցում։ Բանն այն է, որ Կիլիկիայի սահմաններին հասած մոնղոլ նվաճողները 13-ից 14-րդ դարերում նույնպես իսլամ էին ընդունել։ Տարածաշրջանից հեռացել էին եվրոպական խաչակիրների զորքերը եւ հայկական թակավորությունը միայնակ էր մնացել շրջակա ճշտամական ուժերի, հատկապես եգիպտական մամլուկների դեմ պայքարում։ Ավախ մի քանի արշավանքներից հետո մամլուկներին 1375 թվականին հաջողվեց գրավել մայրաքաղաք Սիսը եւ Կիլիկյան Հայաստանը 295 տարի գործելուց հետո դադարեց գոյություն ունենալ։ Ու թեկուս լեռներում դեռևս մնում էին կիսանկախ հայ իշխաններ, սակայն նրանց տիրույթները վերջնականապես զավթվեցին Օսմանյան թուրքերի կողմից 1515 թվականին։ Եվ ահա Կիլիկյան թակավորության անկումից 543 տարի անց 1918 թվականին հայ ժողովուրդը խիզախեց վերականգնել անցած դարաշրջանների ռազմաքաղաքական միանգամայն աննպաստ հանգամանքների բերումով կորուսյալ դարձած իր պետականությունը։ Իրոք խիզախեց, քանզի 20-րդ դարաշրջանը քան հերավոր միջնադարում էր հայ ժողովրդի համար քանից ավելի աննպաստ էր նման համարձակ ու հանդուգ ընկայլի դիմելու համար։ Էլ ավելին ժամանակաշրջանն առավել քան ողբերգական էր հայության համար։ Օգտվելով դերևս մոլեգնող առաջին աշխարհամարտի առիթից Օսմանյան Թուրքիան իդեմս երիտ թուրքերի ոչռագործ կառավարության կայսրության ողջ տարածքում, այդ թվում Արեմտյան Հայաստանի իր վիլայետներում անպատիժ շարունակում էր 1915-ի ապրիլի 24-ին Կոստանդնուպոլսում սանձազերծած իր ցեղասպան քաղաքականությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ հրի ու սրի մատնելով տարածաշրջանի անխտիր բոլոր հայկական բնակավայրերը Ամենօրեկ անխնա կոտորելով իսպար բնաջնջելով հայ բնիկ տարը, բռնատեղը հանելով ու մահվան դատապարտելով նրան արաբական անապատներում։ Ելրոմն օգտվելով ռազմաճակատից ռուսական զորքերի բարից բուն իմաստով դավաճանական տուն դարսի իրողությունից, որտեղի էր ունենում Ռուսաստանում իշխանությունը զավթած բոլշևիկյան պարագլուխների հրահանգով, Թուրքական զորաբանակներն անհապաղ ձեռնամուխ եղան հայոց նախճիրի իրականացմանը նաև Արևելյան Հայաստանում եւ Անդրկովկասի այլ հայաշատ տարածաշրջաններում։ Երևանը, Էջմիածինը, Հայաստանի մյուս քաղաքներն ու գյուղերը հեղեղված էին կոտորածներից մազապուրս տասնյակ հազարավոր գաղթականներով։ Համատարած սովը, համաճարակն իրենց հերթին օրավոր հարյուրներով էին բարիզբոն իմաստով հնձում անտերական ու անօք մնացած հայ բնակչությանը։ Իր բազմադարյա պատմության մեջ երևի թե առաջին անգամ հայ ժողովրդի արժեվ անհամեմատ սուր ու կտրական ծառացել ահազանգում էր հայրենի բնորանում ազգային հավաքականություն լինել չլինելու ճակատագրական հարցը։ Եվ ահա բազում անլուծելի հարցականներով հակեցած այդ բախտորոշ ժամանակ էր, երբ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Մայիսյան հերոսամարտերից, Սարդարապետից, Բաշապարանից եւ Ղարաքիլիսայից հետո Անդրկովկասի այն ժամանակվա քաղաքական մշակութային կենտրոն Թիֆլիսում ձևավորված հայոց ազգային խորհուրդն ընդունեց հրշակագիր, որի մեջ ասվում էր. Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով եւ Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հրշակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն եւ միակ իշխանություն։ Իսկ հունիսի սկզբին հրապարակվեց հաղորդագրություն. հայոց ազգային խորհուրդը այն իրավունքների հիման վրա, որով նրան լիազորել է հայ ժողովուրդը, մայիսի 28-ին որոշեց հրճակել հայկական պետության անկախությունը, հիմնեց Հայաստանի ժողովրդավարական հանրապետությունը։ Մինչ այդ մայիսի 26-ին Անդրկովկասյան Սեյմի լուծարման օրը իր անկախությունն էր հրճակել Վրաստանը, մայիսի 27-ին Ադրբեջանը։ Հայոց ազգային խորհուրդը Երևան ժամանեց 1918 թվականի հուլիսի 19-ին։ Մինչ այդ իշխանությունը Հայաստանում իրականացնում էր Երևանի ազգային խորհուրդը Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Անմիջապես առաջատարը քաղաքական կուսակցությունների եւ Թիֆլիսի ու Երևանի ազգային խորհուրդների համաձայնությամբ կազմվեց բարձրագույն օրենսդերի իշխանությունը Հայաստանի խորհուրդը։ Հետագայում խորհրդարանը, որտեղ ընդգրկվեցին տարբեր կուսակցությունների, ազգային խորհուրդների անկուսակցական եւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Իսկ հուլիսի 24-ին հրապարակվեց գործադիր բարձրագույն իշխանության կառավարության կազմը վարչապետ Հովանես Քաջազնունի, ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյան, արտգործնախարար Ալեքսանդր Խատիսյան։ Մեկ շաբաթ անց Օգոստոսի 1-ին Հայաստանի խորհուրդը Երևանում գումարեց իր առաջին նիստը։ Նախագահ ընտրվեց հույդ անդամ Ավետիք Սահակյանը։ Նիստը որոշում ընդունեց քայլեր ձեռնարկել երկիրը ծանրագույն վիճակից դուրս բերելու համար։ Այդ շրջանում 1918-ին Հայաստանը դիվանագիտական, ռազմական ու տնտեսական մեկուսացման մեջ էր։ Վիճակը բարելավվեց, երբ առաջին աշխարհամարտում Թուրքիան պարտություն կրեց ու սկսեց հեռանալ Անդրկովկասի զավթար շրջաններից, այդ թվում Լոռուց եւ Ախալկալակի գավառներից։ Սակայն այդ տարածքների պատկանելության շուրջ հակամարտություն էր ցակել Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև, որը 1918 թվականի դեկտեմբերի կեսերին վերածվել էր հայ-վրացական պատերազմի։ Հայկական զինված ուժերը դրաստամատ կանայանի գլխավորությամբ կարողացան վրացիներին դուրս քշել լոռուց եւ զգալի ռազմամթեր գրավել։ Հայկական զորքերի առաջ խաղացումը դեպի Թիֆլիս կանխեցին անգլիացիները, որոնց միջամտությամբ 1919 թվականի հունվարի 9-ից 17-ը տեղի ունեցած խորհրդաժողովում կնքվեց հաշտություն։ Լորին հայտարարվեց Չեզոկ գոտի անգլիական գեներալ նահանգապետի իշխանության ներքո իսկ Ախալքալակի գավառը պետք էր ժամանակավորապես մնար Վրաստանի իշխանության ներքո։ Թեև այդ հիմնախնդրի վերջնական լուծման համար ստեղծվել էր հայ-վրացական հանձնախումբ, սակայն խնդրի որևէ լուծում չի տրվել։ Հարևան երկրներից միայն Իրանի հետ հաստատվեցին բարիդրացիական հարաբերություններ։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ ի սկզբանե կոշտ ճշնամական էր։ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություն ուներ Զանգեզուրի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Նախճեվանի նկատմամբ։ 1919 թվականի գարնանը հայկական զորքերն անգլիացիների աջակցությամբ ազդագրեցին Կարսի մարզը եւ Նախիջևանի գավառը։ Այսպիսով հանրապետության տարածքն ընդարձակվեց ու հասավ 60000 քառակուսի կիլոմետրի։ Իսկ ահա 1919-ի աշնանը հայ-ադրբեջանական ընդհարումներ տեղ ունեցան Զանգեզուրի համար։ Միայն Անդրանիկի, ապա Դրոյի ձեռնարկած համար ջանքերի շնորհիվ հաջողվեց պահպանել Զանգեզուրը։ 1919 թվականի փետրվարին Երևանում տեղի ունեցավ Արեմտահայության երկրորդ համագումարը, որն ընդունեց որոշում անկախ եւ միացյալ Հայաստանի հրճակման մասին։ Հատկանշական է, որ անկախության տարեդարձի օրը, մայիսի 28-ին, Հայաստանի կառավարությունը, որն արդեն գլխավորում էր Ալեքսանդր Խատիսյանը, Հայաստանը հրճակեց անկախ եւ միացյալ հանրապետություն։ Պաստորեն Հայաստանի կառավարությունն իրեն համարում էր նաեւ Արեմտյան Հայաստանի տերը։ 1919 թվականի հունիսին Հայաստանում տեղի ունեցան առաջին եւ միակ խորհրդարանական ընտրությունները 366000 ընտրողների մասնակցությամբ։ Արասարակ պատմակահական բարձ ժամանակներում գոյություն ունեցած Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդարանական սկզբունքով կառավարվող երկիր էր։ Խորհրդարանը միապալատ էր, ուներ մշտական հանձնաժողովներ եւ ավակների խորհուրդ։ Հանրապետության կառավարությունը հաշվետու էր օրենսդիր մարմնին, խորհրդարանին։ Ժողովրդական սկզբունքներով կազմավորված խորհրդարանում գործում էր 4 քաղաքական կուսակցություն՝ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը, Սոցիալ-հեղափոխականները եւ Հայ ժողովրդական կուսակցությունը, որոնք կազմում էին խորհրդարանական խմբակցություններ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կառավարող կուսակցություն էր, ուներ խորհրդարանական մեծամասնություն, իսկ մյուսներն ընդդիմադիր էին։ Հայաստանի խորհրդարան ներգոյության ընթացքում հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ընդունեց հազարից ավելի օրենքներ եւ օրենքի ուժ ունեցող իրավական փաստաթղթեր։ Ուշագրավ են հայերենը պետական լեզու հրճակելու, պետական համալսարան, դպրոցներ, գրադարաններ, թանգարաններ հիմնելու, գաղթականության, բանվորների աշխատավարձերը, թոշակներն ավելացնելու, Ազգագրական կրիմներում զոհվածների երեխաների ուսուցումը կազմակերպելու, հայ գրողներին, գիտնականներին նյութական օգնություն, արտասահմանում սովորող երեսարությանը նպաստեր հատկացնելու եւ բազմաթիվ մեծ ու փոքր, սակայն էական խնդիրների վերաբերյալ կատարված օրենսդրական քայլերը։ Հայաստանը այնուամենայնիվ սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակում էր։ Քայքայվել էր տնտեսությունը, չէին աշխատում պղնձի հանքերն ու գործարանները։ 1918 թվականի վերջին եւ 1919-ի սկզբին սովյալների թիվը Հայաստանում անցնում էր կես միլիոնը։ Սովից ու համաճարակներից մահացել էր 180 հազար մարդ, հիմնականում արեմտահայ գաղթականներ։ Արտասահմանում օգնություն կազմակերպելու համար Եվրոպա եւ Ամերիկա մեկնեց պատվիրակություն Հովանես Քաջազնոնու գլխավորությամբ։ Ամերիկյան առաջին օգնությունը Հայաստան է հասել 1919-ի մայիսին։ Հանրապետության տարբեր վայրերում ստեղծվեց մանկատների ցանց։ Ամերիկյան կոմիտեն Ամերկոմը մեծ օժանդակություն է ցուցաբերել երկրի չքավոր ու գաղթական բնակչությանը։ Բացի այդ, Սփյուռքահայ մի շարք բարերար մեծահարուստներ միջոցներ հատկացրին ու կտակներ փոխադրեցին Հայաստան։ Կյանքը Հայաստանում հետսեթե կարծես կայուն հուն էր ուզում մտնել, սակայն կայունացման այդ գործընթացին սպառնում էին թուրք թաթարական ներքին խռովությունները, որոնք ճնշելու համար իշխանությունները ստիպված էին դիմելու զինված ուժերին։ Ճնշվեց թուրք թաթարական խռովությունը Զանգեբասարում, ներկայիս մասի շրջանում, Բյուկ Վեդեյում, Արարատի շրջանում եւ այլ վայրերում։ Միևնույն ժամանակ իրավիճակը սրվեց բոլշևիկների 1920 թվականի մայիսյան ապստամբությամբ։ Մայիսի 5-ին կազմվեց նոր կառավարություն, որն ընդունեց օրենք արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։ Մայիսի կեսերին կառավարական ուժերին հաջողվեց ճնշել ապստամբությունը, որը սակայն երկրի համար ցաներ հետևանքներ ունեցավ։ 1920 թվականից սկսվեց Հայաստանի միջազգային ճանաչման նոր շրջանը։ Դերևս 1918-ի վերջին Հայաստանի խորհրդարանը կազմել էր հատուկ պատվիրակություն Ավետիս Ահարոնյանի գլխավորությամբ եւ ուղարկել Եվրոպա 1919 թվականի հունվարին Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովում հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար։ Փարիզ էր ժամանել նաև արեմտահայության շահերը ներկայացնող ազգային պատվիրակությունը Պողոսն ու Բարի գլխավորությամբ մշակվել է խորհրդաժողովին ներկայացվելիք միասնական ծրագիր։ Փարիզի խորհրդաժողովում անտանտի երկրները որոշեցին փաստացի դեֆակտո ճանաչել Հայաստանի անկախությունը։ 1920-ի ապրիլի 24-ին Հայաստանը ճանաչեց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանում ներկայացություններ ստեղծեցին Վրաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը, միջազգային տարբեր ընկերություններ։ Թուրքիայի հետ հաշտության նախագծի մշակման համար 1920-ի ապրիլին Իտալիայի Սան Ռեմո քաղաքում կայացած խորհրդաժողովում մեծ դերությունների ղեկավարները հատուկ ուշադրություն հրավիրեցին հայկական հարցին, լուծումը համարելով Հայաստանի երկու հատվածների միավորումը։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ էր, որ որևէ մեծ դերություն ստանձներ Հայաստանի հովանավորությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը համաձայնեց ստանձնել Հայաստանի մանդատը, սակայն 1920 թվականի հունիսի 1-ին Միացյալ Նահանգների Սենատը մերժեց այն։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր արվարձանում Անտանտի երկրները եւ Թուրքիան ստորագրեցին հայանպաստ պայմանագիր, սակայն ստեղծված միջազգային նոր իրադրության պայմաններում Պայմանագիրը կյանքի չկոչվեց։ Ավելին, շուտով Թուրքիայում իրավիճակի տեր դարձան քեմալականները, որոնք չճանաչեցին ոչ Սևրի պայմանագիրը, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը փորձում էր բարի դրասական հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ։ Այդ նպատակով խորհրդարանի փոխնախագահ Լևոն Շանտի գլխավորությամբ հատուկ պատվիրակություն ուղարկվեց Մոսկվա։ Սակայն քեմալականներն ու խորհրդային Ադրբեջանն ամեն կերպ խոչընդոտեցին հայ-ռուսական պայմանագրի ստորագրումը։ 1920 թվականի մայիսին ռուսական կարմիր բանակը մտավ Լեռնային Ղարաբաղ, հունիսին Զանգեզուր, օգոստոսին Նախճեվան առանց հայկական զինված ուժերի դիմակայության։ Օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում կնքվեց հայ-ռուսական համաձայնագիր, որով Հայաստանը հավանություն էր տալիս այդ գավառների, իբրև հայ-ադրբեջանական վիճելի տարածքների ռուսական ուժերի ժամանակավոր գրամանը։ 1920 թվականի օգոստոսի 24-ին Մոսկվայում ստորագրվեց ռուս-թուրքական պայմանագրի նախագիծը, որով Ռուսաստանը ճանաչեց Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը՝ Կարս, Արդահան, Բաթում քաղաքները ներառյալ։ Ըստ էության, այդ համաձայնագիրը Հայաստանի դեմ էր։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Քեմալական բանակը Քյազիմ Կարաբեքիրի հրամանատարությամբ առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Հայաստանի կառավարությունը երկրում հայտարարեց ռազմական դրություն։ Բոլոր քուսակցությունները, բացի բոլշևիկյանից, հանդես եկան հայրենիքի պաշտպանության կոչով։ Սեպտեմբերի 29-ին թուրքերը գրավեցին Սարիղամիշը, ապա Կաղզվանը, հոկտեմբերի 30-ին Կարսիբերթը, նոյեմբերի 7-ին Ալեքսանդրապոլը, Նոյեմբերի 18-ին հայկական կողմը հարկադրված էր ընդունել թուրքերի առաջարկած զինադատարը։ Նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն 11-րդ կարմի բանակի օգնությամբ Ադրբեջանից մտավ Իջևան։ Դեկտեմբերի 2-ին Երևանում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ստորագրած համաձայնագրով Հայաստանը հրճակվեց Խորհրդային Հանրապետություն, իսկ իշխանությունը ժամանակավորապես մինչև հեղկոմի ժամանումը Երևան հանձնվեց զինվորական հրամանատարությանը դրաստամատ կանայենի գլխավորությամբ։ Դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը իր գոյությունը դադարեցրած կառավարության պատվիրակությունն Ալեքսանդրապոլում կնքեց հայ-թուրքական նվաստացուցիչ պայմանագիրը, որով ավարտվեց հայ-թուրքական պատերազմը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը գոյություն է ունեցել ընդամենը 2.5 տարի, երբ ռուս-թուրքական համատեղ ագրեսիայի արդյունքում հանրապետության արևմտյան եւ հարավ-արևմտյան գավառները, այդ թվում Կարսը, Արդահանը, Կաղզոանը, Սուրմալու Իգդիրը, Սրբազան Արապլերով անցան Քեմալական Թուրքիային, իսկ արևելյան գավառները խորթայնացան ու բաժանվեցին մի քանի մասի՝ Հայաստանի խորթային սոցիալիստական հանրապետություն, Նախճիվանի երկրամաս, Արցախ, Գարդման, Գանձակ, Ադրբեջանական խորթային սոցիալիստական հանրապետության կազմում եւ այլն։ Հայտնվելով միջազգային հակասությունների բարդ ու խառնակ հանգուցակետում, պարտվելով Թուրքիային, մշտապես ենթարկվելով խորհրդային Ռուսաստանի ճնշմանը, լեկված արեմուտքի օկնությունից հայոց առաջին հանրապետությունն դադարեց գոյություն ունենալուց։ Նրան հաջորդեց հայկական խորհրդային սոցիալիստական կամ Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունը։ Չնայած կարճատև կյանքին Հայաստանի առաջին հանրապետության դերն անգնահատելի է հայոց անկախ պետականությունը վերագտնելու, վերակերտելու գործում, ինչը գալիք սերունդների համախում ջանքերով կյանքի կոչվեց 20-րդ դարավերջին։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության հրճակմամբ ու կայացման արկա գործընթացով։ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը 1990 թվականի հոկտեմբերի 23-ին ընդունեց հրշակագիր Հայաստանի անկախության մասին, իսկ 1991 թվականի դեկտեմբերի 23-ին հիմք ընդունելով համաժողովրդական քվեարկության արդյունքները Հայաստանը հրշակվեց անկախ պետություն։